لن تبور Hakika wale wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa dhahir katika tulivyowaruzuku au utaraji biashara isiyobwaga Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ili yeye awalipe ujira wao kwa ukamilifu na awazidishie kutokana na fadhila zake hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye shukrani walladhi أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير na hayo tuliyokufunulia kutoka kitabuni ni kweli yenye kusadikisha yaliyokuwa kabla yake hakika Mwenyezi Mungu kwa waja wake ni mwenye habari na mwenye kuona ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Dhalika huwa alfadlul alkabir. Kisha tumewarithisha kitabu hawa ambao tuliwateua miongoni mmoja wetu. Kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake na yupo katikati na yupo aliyetangulia katika mambo ya kheri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hiyo ndiyo fadhila kuu jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a libasuhum fiha harir mabustani ya milele watayaingia huko watavikwa vikuku vya dhahabu na lulu na nguo zao humo ni za hariri. Waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Na watasema alhamdulillah. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea huzuni zote. Hakika Mola wetu mlezi bila shaka ni mwenye kusamehe mwenye shukrani. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, ambayo kwa fadhila yake ametuweka makao ya kukaa daima, humu haitugusi tabu, wala humu hakutugusi kuchoka walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur na waliokufuru watakuwa na moto wa jahannam hawahukumiwi wakafa wala hawatapunguziwa adhabu yake hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mwenye kuzidi ukafiri wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم nadhir Fadhuku fama lidhalimina min nasir. Na humo watapiga makelele. Mola wetu mlezi. Tutoe tufanye mema siyo yale tuliyokuwa tukiyafanya. Kwani hatukukupeni umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka na akakujieni muonyaji basi onjeni kwani waliodhulumu hawana wa kuwanusuru. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Ewe mwenye akili, huoni kwamba Mwenyezi Mungu anayateremsha maji kutoka mbinguni na kwa maji hayo anatoa mazao yanayohtalifiana rangi zake. Mengine ni mekundu na manjano, na matamu na machungu, mazuri na mabaya. na katika milima ipo milima yenye njia na mistari mieupe na miekundu yenye kuhitalifiana pia kwa kukoza na kufifia. Ya kustajabisha kitaalamu katika aya hii tukufu sio tu kwa kuhitalifiana rangi mbalimbali katika milima ambazo zinatokana na hizo sehemu za madini zilizofanya majabali kama vile chuma huonyesha rangi yake nyekundu na manganizi na makaa ya mawe huonekana kwa rangi nyeusi au shaba ambayo hudhihirisha rangi ya kijani na kadhalika. Lakini ya kustajabisha hasa ni kuunganisha baina ya kutoa matunda ya namna mbalimbali na hali miti yake inanyweshwa maji yale yale na kuumbwa milima miekundu na mieupe na mieusi na yote yana asili moja kwa kuundwa kwake. Wataalamu wa elimu za tabaka za ardhi, jiolojia wanaita magma na hii magma moja inapochomoza mahala mbalimbali katika ardhi na penye vina mbalimbali kwenda chini katika ardhi kutoka juu, basi hupatikana hitilafu katika muundo wake na ukusanyika kwa kurindika kuwa ni milima yenye madini ya rangi mbalimbali. Na huu basi mwendo wa Mwenyezi Mungu ni mmoja, kwani hakika asili ni moja na matawi ndiyo yanahitalifiana kwa kuonekana na katika haya yanapatikana manufaa na faida kwa binadamu na miongoni mwa watu na wanyama na mifugo yaani ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi, kadhalika zipo hitilafu katika sura, ukubwa na rangi. Na hawazingatii huu muumbo wa ajabu na wakamwogopa aliyeumba, ila wanazuoni ambao wanatambua siri ya uumbaji wake. Hakika Mwenyezi Mungu mwenye kushinda anaogopwa na waumini na ni mwingi wa kuwafutia madhambi yao wanaorejea kwake. Baada ya kueleza na matunda na milima na watu na wanyama na mifugo, inaashiriwa kuwa juu ya hitilafu hizi zinazoonekana baina ya hali hizi zote upo umoja wa asli, kwani hayo matunda yanatokana na maji yale yale na milima inatokana na magma moja. Kadhalika hitilafu za rangi na watu na wanyama na mifugo hadidhihiri katika tone za ambayo vyote hivyo vimetoka mwanzo wake. Na lao hizo tone zingelichunguzwa kwa darubini ya mikroskopu, kingelionekana kitu cha kuonyesha hizo hitilafu zitazokuwa. Kwani hizo ni siri zilizoko ndani yake katika zinazoitwa genes. Na labda haya pia yanaonyesha kuwa sifa za kurithi ziliomo katika asili ya mimea na wanyama na binadamu zinalindwa katika maumbile yake na hazigeuki kwa tabia ya pahala au chakula. Hakika wanaosoma kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kukizingatia na kukitenda na wakashika sala kwa mujibu itakikanavyo na wakatoa kwa siri na kwa kuonekana baadhi alichowaruzuku Mwenyezi Mungu. Wanataraji kwa hayo kufanya na Mwenyezi Mungu biashara isiyoanguka faida yake. Ili mwenyezi mungu wa ujira wao na wazidishie juu yake kutokana na fadhila yake kwa anavyoongezea ya mema yao na kuwafutia mavu yao. Yeye ni msamehevu, mwingi wa kufutia makosa ya kujikwa mwenye kushukuru, mwingi wa kushukuru kwa utifu wa waja. Na kuletea wahi wewe katika hii Qur'ani ni haki tupu isiyokuwa na shaka yoyote. Tumeiteremsha kuthibitisha vitabu vilivyoteremshwa kwa mitume waliokuwa kabla yako kwa kuwa vyote ni asili moja. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa kujua kuona kwa waja wake. Tena tumekifanya kitabu hichi ni mirathi ya kurithiwa na waja wetu tuliowatewa Basi kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake kwa kuzidi maovu yake kuliko mema yake, na yupo wa kiasi hakupita mpaka katika maovu yake na wala hakukithirisha mema yake na miongoni mwao yupo aliyewashinda wenginewe kwa kufanya mambo ya kheri kwa kusahilishiwa na Mwenyezi Mungu. Huko kushinda katika mambo ya kheri ndio kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Malipo yao akhera ni mabustani ya daima watayoingia. Humo watajipamba kwa vikuku vya dhahabu na lulu na nguo zao za peponi ni hariri. Na watasema wakishaingia Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuondolea ya kutuhuzunisha. Hakika Mola wetu mlezi ni mwingi wa mafira, mwingi wa shukra. aliyetuweka kwenye nyumba neema milele kwa fadhila zake hatupi tabu humo wala hatuletei machofu na kufuru malipo yao walioahidiwa ni moto wa jahanamu watakaoingia Mwenyezi Mungu hatawahukumia mauti wakafa wala watapunguziwa chembe ya adhabu wakapumzika ni kama hivyo tunavyomlipa kila mwenye kuendelea katika ukafiri na kaushikilia. Na humo watapiga makelele kuomba msaada wakisema, Mola wetu mlezi, tutoe humu motoni, tupate kutenda mema, siyo yale tuliyokuwa tukiatenda duniani. Atawaambia, hatukukupeni fursa ya kufanya amali, tukaufanya mrefu umri wenu kwa muda unaomkinika mtu ndani yake kuzingatia kwa mwenye kuzingatia na akakujieni mtume akakuhadharisheni na adhabu hii basi onjeni katika jahannamu malipo ya dhalimu wenu kwani mwenye kudhulumu hapati wa kumnusuru wala kumsaidia